บุ๊กทูสี่สิบการสอบถามทางแกลูเทราเบมัสสขอโทษครับอัจประชาช่วยผมทีได้ไหมครับอาร์ไกลต์มันปดีติ แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับค u ร čia yra g สร a s r e s t o r เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับเ Eikite į เ a i r อุชคัมปูต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับปัส k ุยตรุปุติปเอกิเตเทเซต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ Paskui šimtą metrų eikite į kairę. คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ Jūs galite važiuoti ir autobusu. คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ Jūs galite važiuoti ir tramvajumi. คุณขับรถตามผมไปก็ได้ Jūs galite tiesiog paskui mane važiuoti. ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับ เก i p man nuvykti į f u t b เ l เ s t a d i o ข้ามสะพานไปครับ v ิ ž i กิเตเปอร์ติลตาลอดอุโมงค์ไปครับวจ a วกิเตเปอร์ตุนเนลีขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ Važiuokite iki trečiojo šviesoforo. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ Paskui pasukite į pirmą gatvę dešinėje. ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไป Paskui važiuokite tiesiai per kitą sankryžą. ขอโทษครับ ผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับ a t s i p r a š a u kaip manu n v y k t i į oru o o s t ą วิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดิน Geriausiai važiuokite metro. ออกที่สถานีสุดท้าย Tiesiog važiuokite iki galutinės stoties. กรุณาไปที่ www. book2.